Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Què tal? Les 11 i 31. Bona nit, benvinguts i benvingudes. Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio en el treball en la redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de Sobo saluda com cada nit Manolo Montalbó recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com i que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, on en el dia d'avui, durant tot el dia, com fem els dilluns, estem posant-vos la pregunta del dia de l'oient. I avui la pregunta també és clara, directa i senzilla. Teniu dubtes en que l'equip mantinga la categoria? Ja sabeu que el nostre número de WhatsApp és el 627 98 03 36. 627 98 03 36. 24 hores pràcticament després que finalitzarà el partit contra el Deportivo de la Coruña i en Riazor, a mi se gol en l'últim segon de Álvaro Negredo, que salvava un puntet, per cert, el Levant ha guanyat 3-2 eh, està ja només a un punt de la salvació 18 el Levant per Deneu marca el eh, Rayo Vallecano el València estava a 5 de baix <clears throat> Hi ha gent que diu, la pregunta que heu fet és molt tremendista. Hauríeu de mirar cap a dalt en lloc de cap avall i donar ànims i tal. Miren, vos vaig assegurar una cosa. No hi ha res més fotut que fer programes tots els dies per a contar penúries. No hi ha res més asquerós que estar tots els dies contant males notícies. De veritat. Està clar que se no se treball, i que després cadascú se'n va a casa i té la seva vida. Però vos puc assegurar que és diametralment oposat el fet d'encarar com fer els programes que teníem la temporada passada al fet de com encarem en guany els programes. Que el València està en una crisi total i absoluta ja no se li escapa a ningú. Els perquès Mireu, jo cada volta me faig més preguntes. Però n'hi ha dos preguntes, fonamentalment, que me van menjant el cap en les últimes setmanes i particularment en les últimes 24 hores. Una és per què este equip no juga a res, per què este equip no juga a res. Si ara preguntem a cadascun dels que ens sentiu des que esteu en Twitter, des que envieu missatges de WhatsApp, des que parlem, quina és la idea, quin és el patró de joc del València, no crec que ningú el tinga clar. I a mi això me preocupa. I l'altra pregunta és quan començarà aquest equip o a qui li pot guanyar este València? Perquè, repetim, la distància més de baix cada volta és menor. Són ja sols 5 punts de distància i de diferència amb la zona de descens. I este equip no guanya. I a mi això me preocupa, i me preocupa molt, moltíssim, evidentment. Evidentment, no seré jo qui tire tota la culpa del que està passant, perquè no ho vaig fer ni tan sols quan estava en uno, l'odiat Nuno, no seré jo qui tiri la culpa únicament a l'entrenador, perquè així els que juguen són els futbolistes. Evidentment, els futbolistes tenen una responsabilitat important en el que ocorre sobre el terreny de joc. Però també me dona la impressió de que tot el que estem veient és un procés que naix des de la cúpula del club i va baixant fins, al, fins a l'últim dels seus integrants el fet que s'hi hagi arribat un tècnic novel que no coneix l'idioma perquè sembla que l'amo on menys interès on, o el que considera menys important és l'entrenador de l'equip i és el més important és un problema molt gros la realitat per molt que els dolga i mira que és un tío que me cau bé, és que Gary Neville ha empitjorat el València de Nuno. Els números estan ahí i són incontestables. No hi ha tan sols en sensacions, que són el xocolata del loro, si més no també en punts, que és on cou la cosa. La frase d'ahir de Gary Neville «Aún no estamos preparados para, para ganar» és la d'un tècnic que no sent cap pressió. És la d'un tècnic que està tranquil. I a mi me dona la impressió i m'encomane a les mans i als coneixements de Suso García Pitarch que algú li hauria de dir a Neville on està. Que abans que Neville arriba al València, el València ja sabia lo que és tocar la glòria, y estar en el fútbol de élite No de una manera continuada, no anem a es que no son pero me da la impresión que Suso García Pitarc tenía que agarrar, o haver a este Matías Neville, quedar en él y dir pases a usted per les oficines, por favor. agarrarlo de la maneta y andúrselo a la llotja VIP del Valencia y encararlo a la vitrina de trofeos y digo mire vostès, ¿sabes contar? ahí estan, les lligues que tenim. Mire vostè, sap comptar? Ahí estan, les copes que tenim. Este no és un club en el que no passa res per no guanyar, este no és un club en el que va de proventures i en el que dius que no estem preparats per a guanyar i no passa res. Això és el València, club de futbol. Este club, este club, és el portador del sentiment de molta gent en el carrer a la qual l'únic que li estan donant són disgustos. La impressió que me dona, amb eh, any i mig de Meriton en el València, i torna a dir, ja que donar-li les gràcies a Meriton perquè sense Meriton el València estaria en causa de dissolució probablement, però això no vol dir que ho faci tot bé o que tinguin que callar-ho tot. La impressió que m'han donat, o que donen, és que no consideri l'entrenador com una part important del projecte, quan per a un servidor l'entrenador és la part més important del projecte, és la que te dona la personalitat i la impronta. I la sensació que tinc és que Gary Neville és un xiquet, no sé si és de la meva generació se'n recordaran, Gary Neville és un xiquet en un quimicefa. Li han donat una caixeta per a fer experiments i ningú li ha dit de la transcendència que resulta d'aixos experiments. Neville estava a Anglaterra, estava de segon, li permeten continuar la selecció, li ofereixen vindre a ser el València, i diu, ai, doncs pues bé, anem a provar a ser entrenadors d'un club. Però crec que Gary Neville no és conscient d'on està. I ho dic en sèrio, i, i no ho dic d'una manera pejorativa, eh, ni atacant a Gary Neville, que no el veig un mal tipus, no, ve, no el veig un tipus ninquina, no el veig un tipus Eh, como se diu en Castilla con el colmillo retorcido, y serán uno. Gary Neville simplemente no sap on està. I algú ha de agarrar, plantarse y a Gary Neville no Y dile a Gary Neville que es intolerable la frase de aún no estamos preparados para ganar. Porque miren, yo ya no va a centrar... si en 4, en 5, en 6, en 7 o en 8 setmanes. Cadascú que compta les setmanes i els dies que està Sidney Bill treballant com li dóna la gana. La realitat és que en aquests dies el València ha anat a pitjor. I això és inqüestionable, malauradament, per al València. Desgraciadament, per al València. I Gary Neville va dir el dissabte que són quatre setmanes, o que quatre setmanes eren poques per a canviar-ho tot. En efecte, té vostè raó, senyor Neville. Però dos coses. Primer, que no són quatre setmanes. I segon, que en efecte en quatre setmanes no se pot canviar-ho tot. Però veuràs algo més de lo que s'està veient, sí. I me dóna l'impressió que Gary Neville ni està nerviós ni percebe el perill de lo que podria ser un València i baix. Que cada volta estem més a baix. Per això m'encomana la figura del director esportiu que per a això l'han nomenat que comenci a apretar de bo. Que el tram de els jugadors estan nerviosos i necessiten carinyo i tranquil·litat està molt bé, però que tots en el treball, ell en el seu, jo en el meu, i tu que m'estàs sentint, si tens treball, que este país és un desastre, en el teu, tens una exigència. I jo, a hores d'ara, en la manera que veig per a la Gary Neville, veig que no sent l'exigència en la seva persona. I, per cert, no tan sols en la roda de premsa. Gary Neville cada volta s'està nunitzant més, fins al punt que està més pendent de lo que es diu en la premsa d'ell que de treure l'equip en el atolladoro en el qual s'està clavant. I això també me preocupa i una barbaritat. 11 i 42, el dia, com sempre, resumit en 5 fotos. Preocupació. L'entorn del València continua preocupat per la imatge de l'equip en els darrers partits que la propi cada volta més a la zona perillosa de la classificació. Reacció nula. L'equip ha, ha empitjorat tots els paràmetres des que Nuno va deixar la banqueta. L'equip amb Neville ha anat a pitjor i no coneix amb l'anglès el que és guanyar en Lliga. Ui, descans, l'equip tornarà al treball en la jornada de demà per a preparar el partit contra les Palmes de Copa. Tot i això, alguns futbolistes han anat a exercitar-se. 3 punts d'or. Victòria agònica d'un llevant que ha dominat el seu rival i que a més ha jugat el tram final del partit amb 10 moments per expulsió de De Iverson. Rossi ha debutat i Morales, que ha sigut el millor, té clar aconseguir la permanència. Que el Levante se queda en primera sí o sí, eh, si no es por lo civil es por lo criminal y yo voy a pelear porque así sea y porque esta afición que tenemos mere eh, merece estar en primera división todos los años. Francia, Barcelona y Gran Canaria son los tres de atención de Valencia básquet De más partido Eurocup contra el Limón. El Barça vol impugnar el partido aire en liga y Gran Canaria será el complicado rival en Copa, com recorda Pedro Martínez. Eh, Granca es el rival más difícil de los que, de los que nos podían tocar y bueno, cuando llegue el momento pues, pues nos concentraremos en ellos y, desde luego desde el máximo respeto porque es un club que lleva muchísimos años eh, haciendo las cosas muy bien y y, estamos seguros de que, de que será un partido difícil y complicado. Les 11 de la nit i 44 minuts. Arranca Esports 97 nit, que, com sempre sabeu, té el, eh, what, el WhatsApp els dilluns obert per a vosaltres. 627980336. Teniu dubtes en que l'equip mantinga la categoria. Fem una pausa per a la Publi i en tornar sentir les vostres opinions. Les semifinals de la Copa a un gol en la 97.7 Ràdio. Dijous, des de les 8 i mitja, el València busca un gol que l'obriga el camí a les semifinals després de l'empat a 1 de la nada. A les 9 i a l'Estadi Gran Canària, Unió Deportiva Las Palmas, València viu la tornada dels quarts de final del Torneig del cao amb la narració en valencià de Manolo Montaldi i Salva Folgado. Busquem les semifinals de Copa a Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia, en Valencia Ciudad, Paterna o Pista de Silla. Elige el más cercano. ¿Quieres ser peluquero canino? Más cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Sports 97 NIT, el teu equip, la TEGUA radio. 11 de la nit i 46 minuts, ja sabeu, el dilluns és el dia de l'oient en la 97.7 ràdio. Tenim un WhatsApp, 62980336, en el qual vos fem sempre una pregunta. Envieu una nota de so, d'àudio, amb la vostra resposta i les sentim sempre els dilluns. La primera, el primer argument és la vostra veu. La pregunta ja la sabeu, teniu dubtes en què l'equip mantinga la categoria i les respostes avui han sigut estes. WhatsAppéame, me <laughs> Hola, som Marcos de Barxeta. Jo veig el València ofegat, no crec que alce el vol i no baixi a segona divisió perquè n'hi ha equipos inferiors. Hola, muy buenas nit, soc Vicent de Me eh, M'agradaria pensar que no, de momento en caso optimista y si esta semana traguerem ahí la eliminatoria de Copa en Las Palmas bañaremos al Sporting y comenzar a jugar un poquito el, la llum eh, que cambie. Hola, me digo En Pepito, soy de Museros y creo que el Valencia va bañar 0-3 a Las Palmas. Ale, amunt! Hola, buenas noches. Eh, me llamo Pedro, vivo en la Puebla de Farnals, aunque soy de Follos, y a la pregunta que hacéis, pues yo respondo que no. Yo temer por la permanencia no temo, pero yo lo que temo es que al final a Mestalla no ver ni el tato, porque se nos están quitando todas las ganas de ir a ningún partido, porque es que estamos jugando de pena. A ver si se anima el cotarro y nos hacen volver al campo, y lo más importante, ahora más que nunca, a Moon Valencia. Hola, bona nit, soc Pepe de Aldaya. Si l'entrenador diu que no estem preparats per a la victòria, jo crec que l'entrenador no està preparat per dirigir a un València. El que devia fer l'entrenador és haver presentat la dimissió i haver-se anat a casa. Bona nit, Salva i Manolo. Bona nit, soc Cristóbal de Picacentre. Ja estem igual que la setmana passada, l'anterior i l'anterior. El equipo no funciona que podin baixar a la segona divisió estem en la mateixa textura d'aquella temporada, si se'n recorda la gent de l'any 85-86 si no m'equivoque que baixàrem a segona divisió era el president don Arturo Tuzón enguany anem per el mateix lloc o a Sosa es pavilen tots els jugadors tots, del primer a l'últim que, que treballen tots tots a una tots a una, senyor meu i a l'entrenador Gary estàs fallant més que una escopeta fèria. A veure per què, a Jaume, que estava fent un pretem, una pretemporada i una temporada exquisita. De colp i de repent te l'has carregat de la Copa, te l'has carregat de la Lliga. I senyors suors, cobren, treballen, que si no vostès no fiquen la pateta, el barco s'enfona, que ja ho dia jo. Senyor Peter Lim, també tinc una, altra, una cosa per vostè. Espavile, espavile, que en el València, per molt que vostè tinga els diners, vostè no pinta un cero a la izquierda. La massa social del València sap més que vostè. Bona nit. Les 11 i 50, la gent està calenta i amb raó per eh, el que està ferint el València. Tenim gabinet de crisi este dilluns així en eh, Esports 90 nit. Ens eh, acompanya un dels eh, habituals, encara que no pugui estar amb nosaltres, César Ferrando. Hola, César, què tal? Hola, bona nit. I ens eh, acompanya també Fernando Gómez Colomer. Hola, Fernando, què tal? Bona nit. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, César? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, de maravilla, gracias. Me alegra por la ¿Todo bien? <laughs> Eh. Bueno, senyors, eh, vosaltres esteu molt millor que l'equip, desgraciadament. La pregunta que estem fent, i és la primera pregunta, jo vull que anar directe, eh, eh, teniu por de que aquest equip passi a puros per a mantenir la categoria? César, Fernando? Bueno, César, empieza tu. No, jo crec que no. Bueno, eh, estem passant una mala ratxa. La veritat que no ens podem descuidar perquè el futbol penses que que queden partir paso aparte parte, que queden partir paso la parte, y arriba última jornada i el no? Pero yo tampoco veo que al equipo tan tan desesperado, pero bueno, se, se, se, se pero tan tan desesperado no veo. Fernando. Yo, yo, yo la verdad es que tampoco. Yo creo que son muchos puntos con respecto al, al descenso, creo que son seis, pues bueno, cinco o seis puntos, hombre, Claro, es que cada vez son menos y cada vez son más los que te separan de Europa y sobre todo de la Champions, ¿no? hombre, lo que pasa es que el calendario ahora es muy bueno. Ya lo fue en la primera vuelta, no se aprovechó, pero vamos, que dos, dos vueltas seguidas no seamos capaces de aprovechar un calendario tan bueno, pues realmente, no sé, se le hace muy cuesta arriba. Yo creo que el equipo finalmente reaccionará y aunque sea un poco por, por nombre y por, y por mejora, un poco de mejora de rendimiento de los jugadores, pues finalmente sacará los puntos necesarios para no tener problemas. Ya lo de Europa está más complicado, <laughs> pero pero, pero yo, yo todavía sigo mirando para arriba y no para abajo. segunda pregunta, también muy clara. El equipo de Nuno a Neville es evidente que ha empichorado. ¿Sabéis explicarme a qué juega el Valencia? Bueno, eso te que... bueno, això té que comptar el que està entrenant en aquest moment, que, que la tos no estem dins d'ahir i, i, i ara seria, seria eh, seria un il·luso voler comentar coses que no saps, perquè eh, jo seguís i, sempre el mateix, eh, jo crec que el l'entrenador està pagant l'experiència que, que té en aquesta vida i això necessita un peatge i el que paga aquest peatge està pagant-ho ara. Vale, César, César, disculpa, tenim un xicotet problema el audio del teu ahora ara de seguida recuperé mi seguridad Me quedé un momento en Fernando. Fernando, ¿tú eh, tu saps la pregunta? A qué juega el Valencia? Eh, es es, muy, es muy difícil. Eh. Es, que yo no sé explicarlo. si a mí ahora me ve un señor de, de París y me pregunta, escolte, ahora que cambiate el, Valencia de entrenador, ¿a qué juguen ahora? Pero, pero por ejemplo, fíjate, o sea, yo creo que hay equipos que tienes muy claro a lo que normalmente intentan jugar, eh, sobre todo los importantes, los más importantes, los más grandes, Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid. Pero es que también hay equipos como el Rayo Vallecano o la Unión Deportiva Las Palmas que saben, sabes cómo juegan o cómo intentan jugar. Yo creo que Valencia, bueno, pareció que después de la salida del 1 la llegada de Gary Neville, pues quería adelantar un poco la línea defensiva, apretar un poco más arriba, robar más cerca de portería contraria y ahí intentar aprovechar de forma rápida. Pero sin embargo ha habido otros partidos que se ha metido atrás, porque el contrario te ha obligado a meterte atrás y a veces también tiene que pasar eso, ¿no? Que, que tienes que saber meterte atrás y salir al contragolpe. Eh, yo creo que en general esa es la idea que tiene eh, el entrenador, eh, en la de adelantar un poco las líneas, juntarlas y presionar un poquito más, un poquito más en campo contrario para, para estar más cerca de la portería contraria cuando robas. Pero pero es difícil de definir, porque ya te digo, cada partido ha sido absolutamente diferente en, lo que hemos visto al, eh, eh, en lo que respecta al juego, al juego, al juego del equipo, ¿no? Y por eso te digo, yo creo que es, es, eh, es, es difícil, lo que está claro es que más que la pregunta de, de, de a qué juega el Valencia, que como digo, pues tienes que saber adaptarte a lo que en cada momento se va dando, y a los jugadores que tienes, sobre todo es que pues tenemos un entrenador ...que efectivamente teníamos, no sé, la incertidumbre de saber si podría o no y efectivamente pues por el momento no he encontrado las soluciones, mucho cambio de alineación, yo creo que eh, sigue buscando ese once inicial que por fin le pueda dar una victoria en liga y a partir de ahí repetirlo, pero es que está haciendo tantos cambios, está de, jugadores, de sistemas, de, de, de, forma de jugar que, que yo creo que hasta los propios futbolistas están mareados y por supuesto no me quiero dejar lo que es el rendimiento de los jugadores. Creo que si uno no ha sabido sacarle partido <clears throat> y Gary Neville tampoco, pues yo a veces también me pregunto, César, César, lógicamente, tiene muchísima más experiencia como entrenador y a lo mejor puede preguntarse, ¿qué haría yo si llegase al equipo? Pues haría esto, esto, esto y esto. Yo a veces me lo pregunto y digo, qué haría? Sí, cambiar algunos jugadores, pero luego vienen lo que es el juego del equipo y lo que es el juego del equipo Ah, es que no tengo claro cómo haría mejorar defensivamente al equipo, cómo haría que los centrales se coordinasen mejor, que los laterales no tuviesen problemas atrás, que los centrales marcasen a los que tienen que marcar para que no reciban detrás de ellos ni entre líneas para poder pasar a los puntas, es un poco de todo. Y ahí es más, mucho más complicado. Pero efectivamente, de momento no se encuentran las soluciones para, hacer mejorar el equipo. César, ¿a qué jugaste pues, Valencia? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Fernando. -huh. Mhm. però molt de canvis, eh, apretem dalt i no apretem bé, els equips contraris deixen amb molta facilitat a l'hora de darrere, no te vols apretar i no ho fas bé, vols deixar a la contra i no... Eh, mira, eh, farà, farà uns, un mes o més i mig, on estaven un o dos mesos, dient que l'equip físicament estava mal. I, i, i l'equip perdia molt de valors. I ara sí que perdem tres valors. L'equip porta un mes. I ara estem físicament millor i ja no exactament igual. No? Uh -huh. Perquè vull dia hi ha un bloqueig mental de jugadors eh, per tot el que s'ha passat i, i no donen quatre passes seguits és impossible coordinar i, i així és molt difícil millorar no? eh, moltes alineacions i, i després de dir Fernando Militar i després si l'alineació el jugador per jugador hi ha jugador que està a anys llums de lo que va l'any passat no? Entonces... Par parlem d'un bloqueig mental eh, i les gent està dient, bueno, igual si, si supera l'eliminatòria de Copa contra les Palmes eh, la cosa pot ajudar, no dic jo que no, però és que eh, per lo que m'esteu parlant els dos i si coincidiu en el bloqueig mental de l'equip, si damunt se, se supera l'eliminatòria de Copa contra les Palmes, vaig a començar a tremolar-me dalt baix perquè el bloqueig va augmentar. No, no cap hi ha dubte que, que, la, que, que pot ser un punt d'inflexió a l'eliminatòria eh? o que si l'equip passa i guanya per bé o, o, o sofrís i guanya, jo estic pensant que és un punt, pot ser un punt d'inflexió no? l'entrenador pot agarrar-se per a dir que estem a la camí correcte, que si treballem així no pot, podem revertir la situació i, i que, també el dic que si és al contrari pues, és un altre, un altre, un altre punyà que ens peguen i van tirar-nos per avall, no? Uh mhm. -huh. Però, bueno, tenim, com, com tots els jugadors de futbol sempre volen que el part, quan perds un partit, que el pròxim partit vingui l'altre possible i és una revanxa. Entonces, qué mejor que tiene un partido de Copa, allí, en Camp de las Palmas. Es Las Palmas, y Camp no es, no es a Madrid de Barcelona. I en aquest moment que passa, tenim que anar a guanyar-los. Eh, tenim, que, tenim fiar tot això partits. Tanquem la última pregunta. Com valoreu la frase de l'entrenador ahir després del partit encara no estem preparats per a guanyar? Pues eh, yo creo que Gary Neville ha entrado en esa fase de mm, no sé qué hacer para solventar esto no sé si tengo suficientes mimbres para sacarlo adelante y voy a hablar de la juventud porque no voy a hablar de lo poco que me gustan o de quizá el nivel que tienen. Yo creo que, sinceramente, yo creo que él se ha dado cuenta o cree que el nivel de la plantilla no es tan alto como se pensaba y claro, ahora tiene que empezar a hablar de la juventud, la dinámica, los partidos de Mestalla, eh, la evolución que tiene que sufrir el equipo y todas esas cosas para poder ganar. Yo creo que esas declaraciones... Lo que pasa es que como lo hace en inglés, <laughs> pues no pasa nada. <laughs> Y el jugador todavía no ha acabado de enfadarse por esas declaraciones del entrenador. Si lo hiciesen en español, César sería diferente. <laughs> Pero, pero, pero bueno, yo ya te digo, yo creo que ahora mismo es muy importante que las declaraciones del entrenador, que hasta ahora habían sido bastante buenas y bastante positivas, pues continúen de la misma manera, pues si no empezará a quedarse mal ambiente. Pero yo insisto, yo creo que ahora, no sé si el partido de Copa, no lo sé, pero sí que en la Liga eh, deberíamos eh, de empezar a sumar ya eh, de tres en tres por lo menos dos tres partidos y eso ya aclararía un poco la situación te te olvidarías definitivamente del descenso y pensarías a ver si puedes, que probablemente podrías llegar incluso a jugar la Europa League vía liga. Pero ya te digo, hay que hacerlo, hay que hacerlo y hay que conseguirlo y, creo que el Valencia con que mejore un poquito el nivel de rendimiento de los futbolistas. Yo creo que además cuando uno es futbolista de primera división y del Valencia ya sabe muchas de las cosas que tiene que hacer y el entrenador no tiene tanto tanta importancia a la hora de enseñar a esos jugadores lo que tienen que hacer. Otra cosa es que efectivamente lo quieran hacer y después que ejecuten bien lo que quieran hacer, pero, pero ya digo, creo que el papel de los futbolistas tiene que y el rendimiento tiene que mejorar considerablemente. Tanque, entonces ahora además madre se pregunta, ¿con valores y esa eh, fase del entrenador en cara no estén preparados para guanyar? Yo, eh, contestant te antes a hacer una cosa igual ya ya se eh, quan eh, la defensa no, no, no coordina bé, quan el dalt, això té que treballar. Jo, com a entrenador que estic fora, quan jo veig que un equip apreta dalt i se la vol jugar i tu fas pitjors partits, o no, o, o que treballar. A mi és això que em donen que no es treballa. Vale? Entonces, uh si vols millorar, ho tens que treballar. A mi no em valen excuses, és que no estem preparats per guanyar. Pues doncs les solucions que tu eres l'entrenador, carinyo. A mi no me val que ho digues això, perquè Eh, passa tots els entrenadors no, que no, això no és la excusa. Te, te, tens que currar. Entonces jo quan veig un equip, torna a repetir, que li la bola al darrere, no rebes un valor, que no saps parte de res, la defensa, quan mira la defensa un està davant, un darrere, pues, això es treballa. Això a qualsevol entrenador espanyol li diríem, escolta, el tens que treballar. No hi més. I si volem dir allí, quan treballen aquestes coses, no és solució. Entonces, a mi no em va que, que no estem preparats com que porten més i mig, eh? Correcte. Més i mig. A un entrenador espanyol li venen demanar moltes coses, ja, eh? Entonces, <laughs> que, so, que, que se falla de mirar. Estic absolutament d'acord i com sempre ha sigut un plaer eh, i un luxe per a nosaltres tindré a dos veus tan autoritzades com les de César Ferrando i Ferrando Gómez Colomer. Senyors, moltes gràcies. Bueno, buenas, buenas noches. noches. A les dos, a César Ferrando i a Ferrando Gómez. Ara de seguida reprenem el que és eh, la informació del València en el temps de tertúlia. Abans hem de parlar del Llevant Esportiva, que avui ha guanyat 3-2 a les Palmes. Salam Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Bona, bona nit. Patint, però a la fi victòria, i ja no només a un puntet. Estava el Llevant amb 15, la ratlla la marca el Rayo amb 19, ja està el Llevant amb 18, per tant ja només està a un punt de la salvació. Sí, efectivament, era fonamental que el Llevant Unió Esportiva aconseguira avui la victòria davant d'un rival directe com la Unió Deportiva Las Palmas, i a la fi, encara que amb molt de, de patiment i cometent errades, Manolo, en defensa molt greus, que han provocat els dos gols de la Unió Deportiva Las Palmas, bueno, pues a la fi última hora, el Llevant Unió Esportiva aconseguir la, la victòria en un gran partit de José Luis Morales, futbolista sense dubte més destacat del, del partit. La gent esperava el debut de, de Rossi, que ha aparegut Manolo en el tram final del partit, i Correcte. fins i tot ha estat a punt de fer un gol, que, bueno, d'haver-lo aconseguit, haguera sigut un gol de, de bandera. Els dos controls com... molt bons, la rematada final és on li ha eliminat el porter el, el tir, sí. Ah, sí, sí, sí, exacte. Li ha tirat un barret a un, a un defensa quan estava desequilibrat perquè eixia de xocar amb un altre defensor i se gorro que li tira al, a un dels centrals li s'encara al porter i a partir d'ahí, bueno, pues, l'acció la deté el porter de la Unió Deportiva la, Las Palmas, però de haver-li i aquesta jugada s'haguera pues, coronat pràcticament el, el futbolista italià només arribar a la disciplina del conjunt eh, granota. Però bueno, era eh, importantíssima la victòria, el llevant l'ha aconseguit, no és encara del furgo de cua de la classificació, continua bueno, pues, eh, com un dels eh, quarts, però ja està més a prop de la, de la salvació. Ara és d'ara, qui perilla la Unió Deportiva Las Palmas, que s'ha col·locat en lloc de, de descens. Bueno, pues, eh, en efecte, les Palmes se col·loca en lloc de descens i, com deia, per a mi tres noms propis, Salva ja parla de dos d'ells, de Morales, que ha tornat a ser per a mi el millor de llevant una Esportiva en el dia d'avui, de Josep Perrossi, que ha debutat, i d'Iverson, del brasiler, que torna a tenir el cap com unes maraques, però és que té gol, Salva. Sí, té gol, és un, és un dels eh, encerts poquets que va tindre la direcció deportiva del Llevant Unió Esportiva este estiu, la incorporació de, de Daverson a l'espera de lo que eh, puga aportar eh, Rossi, que esperen que siga moltíssim, a l'espera de també com, com mescle, si finalment va haver canvi de, de sistema en, en Rubi i juguen els dos, de com mescle uh mhm. -huh. Daverson amb, amb Rossi, pues, fins ara és el millor davanter del, del Llevant Unió Esportiu. Manolo, avui ha tornat a aparèixer, eh, ha marcat el 2-0 del conjunt en Granota i, pues, sí, efectivament, marca gols, però continua fallant-li el, el cap perquè Manolo pues, eh, avui ha sigut expulsat per una doble groga, la primera per una bobada, la segona per una altra bobada, i a partir d'ahir, encara que després de l'arre que li va pegar en una de les seues últimes conferències de premsa Rubi, avui el tècnic ja ha volgut pues, eh, protegir-lo d'alguna mhm. forma, mm -hmm. però en el llevant d'una esportiva continua molt calent amb, amb Daverson, perquè és un futbolista que no podrà estar per dos bobades Correcte. el pròxim compromís de Lliga davant del Sevilla. Sentim a Morales que parla primer de la ratxa i després de les errades de l'equip? Sí, sí, además contar a José Luis eh, Morales eufórico después de la victoria del conjunto Granota. Creo que el trabajo que realizo se nota cuando salgo a jugar al campo y bueno, eh, esperemos que la racha goleadora pues, siga mucho más y podemos sumar y ayudar más al equipo. Bueno, pues eso era José Luis Morales a partir de eh, futbolista, Manuel, que en los últimos tres partidos ha fet quatre gols y que también es un futbolista total y absolutamente enrachat, cosa que agradece el llevant d'Unió Esportiva en los últimos jornadas, eh, jornades. Això, sí, Morales también ha reconegut que el equipo continúa concedint moltes errades en defensa y que estas cosas s'han de, han de millorar. Eh, hoy era un partido importantísimo conseguir los tres puntos. Estoy muy feliz por haber hecho dos goles creo que tenemos que seguir mejorando defensivamente. Damos muchas facilidades al rival para, para que nos hagan gol y bueno, tenemos que mejorar eso porque eh, aquí en casa no, no podemos sufrir tanto y, más poniéndonos dos veces con dos goles de diferencia en el marcador. Hemos hecho el 2-0 y en la siguiente jugada nos han hecho el 2-1. Hemos seguido peleando para hacer el 3-1 y nos han vuelto a hacer el 3-2 en la siguiente jugada y, y bueno, pues nos ha tocado sufrir. Sí que es verdad que luego teníamos espacio y hemos podido hacer eh, algún que otro gol más y bueno, eh, hay que quedarse con el trabajo del equipo, seguir mejorando los errores que cometemos y sobre todo en casa conseguir victorias y sumar de 3 en 3 para salir de ahí abajo. Salva, per a tancar, que encara ens eh, falta el base más central de la tertúlia. Atsu, ahir diu que se'n va llevant i avui signa per el Màlaga. Té alguna explicació o crida Miquel Jiménez? Bueno, jo cridaria Iker Jiménez. Avui Rubi, roda de premsa, una volta conclòs el partit, ha comentat que s'han quedat molt fastidiats perquè tenien la paraula del futbolista, estaven convençuts de que arribaria. ir en declaracions a la BBC, va dir que se n'anava a Espanya per a jugar en el Llevant d'unió Esportiva, se va clavar pel mig el, el Màlaga i al final ha acceptat l'oferta del, del Màlaga. De fet, avui, encara que el conjunt andalús no ho ha fet eh, oficial, pues ja s'han vist eh, fotos amb el director esportiu del conjunt malagueny. Per tant, Atsu pega l'espantada, no ve al Llevant d'unió Esportiva, se'n va cap al Màlaga i el llevant que ja en el mercat està buscant un, un substitut. Folgado, gràcies. Adéu, Manolo. 12 i 6 de la nit i demà bàsquet a les eh, 9 més 20 del partit entre el Limós i el València Bàsquet, encara que avui hi ha tres fronts oberts en el conjunt taronja. Juanma Romero, França, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, bona nit. Molts temes que tractar avui en l'actualitat de València Bàsquet. Arranquem per el més immediat, pel que més marca l'actualitat, que lògicament és aquest partit de demà a les 32 de l'Eurocup, davant el Limós. El Limós és l'equip que va trencar la ratxa d'invicte de València Bàsquet, però jo crec que després de veure l'exhibició d'ahir de València Bàsquet en canxa del Palau Blaugrana, massa tranquils no han d'estar els francesos. No, evidentment no. és un partit important per als dos. El València Bàsquet que va tratar eh, demà de sumar una victòria que en aquest cas le, le permeta no? eh, continuar depenent de si mateix. Si guanya demà el Limoig, pues, eh, continuarà tenint aquesta eh, situació de superioritat eh, sobre eh, la resta de, de rivals, però eh, sí que és de veres que si demà el, el València Bàsquet perguera el partit davant del conjunt francès, la situació canviaria, no? perquè el, el Limós avançaria el València Bàsquet en la classificació i el conjunt taronja estaria obligat a no fallar ni la setmana pròxima davant el Pau Salònica a Grècia i sobretot l'última jornada a casa davant de l'Oldenburg. Mm. Anem a veure com eh, s'afronta demà aquest partit on ja se sap forts d'un Limons, que esta setmana no ha jugat partit de Lliga, sí que ha jugat partit de Copa davant un conjunt de la segona divisió francesa i va guanyar i que eh, afronta el repte de ser l'equip que en aquest cas puga eh, guanyar a València Bàsquet per, per segona vegada esta temporada. Eh, com se presenta l'equip demà? Quin eh, roster té per afrontar el partit? L'equip que va fer eh, nit ahir a Barcelona ja no va tornar a València. Este matí en un vol charter se n'ha anat cap a, cap a Limoig eh, eh, i estan de tots els que van eh, participar ahir davant el, el Barça. És, eh, sense que Van Robson, que és l'única baixa que ara té l'equip de Pedro Martínez, la resta està ok i segurament en rotacions no? respecte al partit del Barça. Ahir no va jugar eh, Romain Sato, demà segurament el centroafricà sí que tindrà minuts i eh, si se complís el que sol fer habitualment de Pedro Martínez, Lucic seria l'home que demà no tinguera minuts davant l'equip francès. Perfecte. Eh, de aquí no arranca el partit? El partit s'arrencarà a les 8 i 40, des de les 8 i mitja, lo estarem ja contant en esta, en esta sintonia, un partit històric, per ser, eh, Manolo, perquè mai en la història el València Bàsquet ha jugat a França davant el, davant el Limoges. Bueno, pues, eh, debut i esperem que amb victòria. L'Averàs ja és més complicat, ja ho va dir en acabar el partit eh, d'anada o el partit de la Fonteta el mateix Pedro Martínez, però en la de tornada eh, és més complicat, però jo ara mateix, jo a este València Bàsquet no li dono per impossible absolutament res. Fins i tot no li dono per impossible que se li puguen afegir o penjar de l'esquena històries rocambolesques com esta. Resulta que el Barça és estudia impugnar el partit d'ahir davant el València Bàsquet perquè en el famós triple eh, a última hora que en l'instant replay els eh, eh, àrbitres anulen, el portaveu del eh, Futbol Club Barcelona, el senyor Josep Vives, ha dit que eh, volen les imatges perquè, segons ell, no són tan nítides, no són tan clares, però a més claríssim que el jugador del Barça està xafant, eh, eh, la línia de 6.75 i el Barça vol impugnar el partit. Eh, seria un cachondeo cósmico. Sí, seria tremendo, no? És curiós ja aquest comunicat que, que estaves comentant perquè el Barça anuncia que va estudiar l'impugnació en funció de les imatges, no? Així eh, n'hi ha un punt ben clar, o impugnes o no impugnes, però no anuncies <laughs> que vas a estudiar si vas a impugnar o no el partit i el Barça també jo crec que hauria de mirar en aquesta jugada se li pita possiblement falta de l'U Sigma, una falta molt, molt, molt rigorosa. És a dir, que si ja comencem a rearbitrar aquestes situacions, pues, també se pot rearbitrar tot. tot. I, i, a, més, i a més... I eh, una, falta, bàsquet... I una falta anterior a Brines de 3 punts també que per a mi no era falta. És que, clar, si comences a rearbitrar... I per no parlar de lo de l'any passat de, de Slaughter, que ahí sí que tenia més raó València Bàsquet i Exacte. se va quedar en, en un no res. Bueno, <laughs> o sigui que jo, jo crec que no, va, que no va anar a més, jo crec que és més un pols entre el eh, Barcelona i la, i la Lliga ACB més que una altra cosa, i que el València Bàsquet en aquest cas eh, ha de, ha de estar fora perquè no li va afectar i la victòria hi va ser ja clara en la, en la pista. Vivim en un món mediàtic on Madrid i Barcelona són tan protagonistes que sembla que sempre vagin a voler tindre la raó en tot. I això no és, senyors. Bueno, per a tancar, eh, tenim ja rival de Copa, és el Gran Canària, un rival que és Sant Van Rosom, el jugador de València Bàsquet, tildava com el pitjor dels possibles. Bueno, creo que con el Gran Canaria nos toca el equipo que, que menos nos gusta, ¿no? Porque creo que era el rival más complicado que podíamos enfrentar. Y bueno, eh, el sorteo está bastante complicado. <clears throat> hemos hecho una buena primera vuelta, pero todos sabemos que en la Copa en un partido puede pasar de todo. Entonces, bueno, eh, Gran Canaria es un equipo muy experto, tiene, tiene jugadores con mucha experiencia, tanto en, en Copa que como en, en, la Liga ACB. Y bueno, eh, creo que va a ser un partido muy complicado para abrir, eh, para abrir la Copa. Terra en la queixa valencia Vázquez, Juanma, és Gran Canaria el pitjor que le podía pertocar al equipo de Pedro Martínez? Home, jo personalment pense que sí, no? Eh, potser també el Bilbao era un rival complicat, Fuenlabrada i Obradoiro, evidentment, eren rivals més assequibles, curiosament el Fuenlabrada li ha tocat al, al Real Madrid, i a més el València Bàsquet que té una part del quadre exigent no? per arribar a una possible final, ja que en les semifinals podria trobar-se bé amb el Barça o bé davant el Bilbao. Una vegada més, la Providència s'ha juntat, jo ja no sé si és qüestió de <laughs> sort o no, però el Barça i el Madrid, altra vegada per camins distintos de cara a poder jugar a final, que sempre la Lliga vol i que totes les televisions també desitgen. Jo l'únic que vaig dir és que soc molt mal, molt mal pensat en esta vida, i per tant jo lo de la Providència... Que són molts anys. Eh, per, això, per això, per això, per això, per tant ja, ja arriba un moment en què hi ha coses en les que, en les que no crec directament. Molt bé, pues Romero, demà 8 i mitja estem pendents de tu, d'acord? Perfecte, i per cert, demà partit especial per a Rafa Martínez, si mm. juga, tot eh, sembla que, que així serà, eh, serà el segon jugador en més partits en la samarreta del València Bàsquet, superarà a Nacho Rodilla i es quedarà segon per detrás de, per darrere de, de Víctor Luengo. Estarem pendents, Romero, gràcies. Adeu, bona nit. A Juanma Romero, nostre company, demà recorden, 8.40 al partit, 8.40, estos francesos és que són raros per ficar l'hora dels partits. Només 20 del partit des de les 8 i mitja sintonia del Superbàsquet en la 97.7 Ràdio. Ja al debat a la tertúlia Ja l'anàlisi l'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 i quart, arranca el tercer debat de tertúlia i d'anàlisi. Ja està així reunits els contertulis de Widi Junts. Eh, bueno, saludem que ha vingut, com sempre, com els eh, dius, habitualment ha vingut Cristóbal de Picassent, acompanyat amb un, amb un amic, i hem de saludar a algú del seu poble, al tio Batista Herbero, que mos fet totes les nits de Picassent, pues, per a d'ell, dedicat al programa d'esta nit. Comença a saludar con tertulis, company del diari de davantero del Cantil Valenciano, Pablo Leiva. ¿Qué tal? bona noches, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues eh, encantado de estar aquí una semana más. fantàstic, Estás el presentador del Murciélago Levante Televisió, el company Vicente Sempere. Hola, Sempere, ¿qué tal? bona noches. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Bé, Eh, han passat hores des del murciélago ara i, sí. i estic ja més calmat. Estàs més calmat, sí. A mi m'ha passa dintre. relaxat. A mi me passa bien més. Jo, conforme han passat les hores, vaig acollonant-me més. Què t'ha del el bou? Que... No, jo no sé el, el redactor en cap, eh, que a més vostè que ha ajudat, vostè vull que t'hi una mà, de veritat, Carlos Bosch. Carlos Bosch, que tal? Molt bona nit. Yeah, bona nit. Bona nit. Yeah, vull que mos tires una mà. Què passa, a veure? Pues mira, tenim un dubte, ¿vale? Tu saps que nosaltres el dilluns, per cert, aprofite per a recordar, 627 98 0336 és el WhatsApp, la pregunta d'avui, teniu dubtes en que l'equip mantinga la categoria? I hem rebut un, un WhatsApp i dic, a veure si Carlos... Jo crec que Carlos li ha, li ha de sonar. Hola, hola. tens el WhatsApp? Posa-lo, a veure si... Hola, me en Pepito, soc de Museros i crec que el València va guanyar 0-3 a les Palmes. Ale, amunt. Este Pepito de Museros... <laughs> Está descollonando. Parlant. Este- Pepito. Este Pepito de Museros, Carlos Bosch... Per genètica, vull dir... A tú te suena algo M'han pillat, tío. Pero falta una cosa, Es que han pillat per Twitter. O sea, Ausias Chilet... Sí, Ausias... Ausias Chilet, l'ha Ausias que está al loro siempre eh? L'ha trincat, ja. Jo en el cotxe i casi m'estampen el coche el <laughs> Perquè dic, ¿qué pasa si...? Sí? Entré en <laughs> notificación Pepito no te vergüenza ni la conéis eh. Y digo, pero ¿quién es es Pepito? Y acaba escoltar Y digo Hostia, sembla Carlos ¿no? Pues, ha sido un momento de confusión en el coche <laughs> Es una idea de bombero, tío te vas a decir te vas a decir una cosa No sé saber Cuando has sentido sentit que heu sentir ha dit, este friki sí, pues, le has marcado el gol Le has marcado el gol Porque a mí Yo voy a intentar Arturo, Y me trinca Arturo me trinca a mí pues yo te digo una cosa yo me ris, ris molt Es más cada setmana podia tocar Pepito de Museros, que estaria molt bé. eh? I també dic una cosa. Vaig sin Pepito de Museros del cor. No sabia <laughs> sí. què dir, tio. con I... l'altre dia vaig estar en Museros mirant un partit de juvenils. I vaig, a... <laughs> vaig sin d'ahir, tio. I una cosa, Carlos Bosch de fotudes que venen les coses tindre talent a una cosa d'estes per a riure s'agraeix així, així, així que moltes gràcies com hi se avui a dir que el Barça va guanyar 0-3 en la Palma pues li vaig amagar jo, jo tinc que d'alguna manera que ho diga Pepito va dir Pepito de Musero va a mi. Escucha, a mi que me busquen eh és més ja estem tardant en obrir un perfil en Twitter Pepito, Pepito. de Museros mira lo que te dic eh mira lo que te dic ja estem tardant en obrir un perfil Pepito del Museo. A mí, me la, <laughs> a me la habría colado porque tengo que decir que no le, no le he escuchado gritar entonces he dicho, pues Carlos no podría ser. No, yo después he pensado, yo con lo, con lo del 03 me pillarán. ¿eh? así <laughs> Hostia, qué tío. Yo ya cuando ausías ha Pepito, no tienes vergüenza. Ya, Sí, sí. <laughs> Bueno, pues, eh, mireu... Eh... Però vamos, que no guanyar 0-3, eh? O sea, eh <laughs> jo jo està, guanyo pito, Cristóbal. Està molt bé, com deia, que Carlos Bosch eh, fique, eh, hagi posat este somriure en un snitch que jo di al principi... Ponlo otra vez, Arturo! <laughs> que, jo, que jo jo ho deia al principi, jo imagine que ah, per a... eh? està acabat, que ara després ve una, una nova tanda de WhatsApp. Què una porno o algo? No, ah, vale, vale, escolta, ah. que la gent envia tants whatsapps que ja no poden fer un, abans en una tanda quan quan t'arrencarem el primer dia que fem el WhatsApp dic, diguem, les coses en la vida van poc a poc tu? perdona, ah. t'imagines que un dia ahí, ara quan Bonico entra ahí de representant i, de, i un dia que passa molt mal i entra i el eh, València va també soc el, soc el, cos, soc el cosí de Pepito de Museros i eh, no rajeu, i eh, no rajeu tant no, el, el, el, el que volia dir és que ve, ve molt bé la possibilitat de somriure bueno, lo que te deia, eh, està preparant una segona tanda de WhatsApp perquè al principi el prim, els, ah. els primers dies que farem a la gent li costava agarrar la dinàmica. No, no, mola molt, eh? Mola molt. Ara ja cadascú... Hi ha gent que té un WhatsApp per ajudar se ell i nosaltres tenim un WhatsApp per a que la gent opine que és el que volem sentir a la gent. La ah. ràdio és de la gent i per a la gent. gent la ràdio és de Pepito el de Musero, de Paquito Correcto. el de Rafael Buñón, de, claro. de Cristóbal de Picassent. Correcte. Claro, claro. Bueno, pues, eh, per tant, està preparant la segona tanda que sobre mitja, com sempre, era anem a lo que tenem, Va. a lo mollar, senyors. I deia, s'agraeix que Carlos Bosch haig de fer lo de Benito de Moseros perquè ens ha ficat un somriure a tots. Perquè jo imagine que Pablo en els patins de Levante, Carlos en els d'un diari esportiu com Superdeporte, eh, que és el diari valencianista per excel·lència, i Vicent, que fa tots els dies també una hora de televisió, més un servidor que fa hora i mitja de ràdio diària, més els partits, eh, jo el dia del Rayo ho deia en la retransmissió. si a mí algo, si a mi ni algo, una de las cosas que estoy agraït, toda estaré agraït toda la vida a la 97.7 Ràdio i a Editorial Premsa Ibèrica quan confiaren en, en mi per este projecte era la possibilitat de donar-me l'oportunitat de narrar jo no havia pogut narrar en ràdio no perquè quan un està en un equip a voltes titular i a voltes suplent i ha d'assumir que hi ha titulars o que hi ha gent que, mm, eh, que, a la que trien per a fer les coses val? a mi narrar és el que m'ha agradat en la vida jo estic podent narrar el valencià m'ho passen molt bé eh, a la gent pues, la gent tal i com respon és evident que també s'ho passaven les nostres narracions i deia mireu que m'agrada narrar però és que estic començant a estar tan agobiat estic començant a estar tan trist de cada dia en el programa cada partit contar penúries misèries eh, males notícies de dir coses negatives eh, s'està generant un ambient evidentment l'equip no està bé però l'ambient que està generant que desgraciadament està generant l'equip tampoc és bo l'ambient que està generant-se però és que jo la pregunta que faig, que fa unes setmanes el plantejàrem, digueren, no, acabaran guanyant un partit i se, se, se guardarem la pregunta esta de la, de la permanència. Però és que 12 i 21 se pot dir, jo començo a estar molt, molt acollonat, perquè jo, és que jo veig que Esteban és incapaç de guanyar a ningú, senyor. Yo el susto de, del descenso no lo tengo, todavía no lo tengo, porque hay equipos eh, que se entienda eh, de un nivel muy bajo en la categoría. Yo creo que hay equipos que, que yo ya considero que que pintan o que huelen mucho a segunda división, pero sí que es cierto que, conforme pasan los partidos el Valencia cada día tiene peor pinta. Yo el día del Rayo eh, en Mestalla durante la retransmisión sí que es cierto que veía que, que, el equipo no iba, que incluso la grada ya no tenía ganas ni de pitar, que es una de las peores cosas que he visto en mucho tiempo y es que a la gente no la apetezca. La desafección yo ayer por primera vuelta vas mis haches en el Twitter del programa de perdona que no te contesta la pregunta, pero es que wid no tiene ni ganas de volver a Valencia. Y a mí eso sí me Y ayer eh, os estaba escuchando durante el partido y si no me equivoco fueron 18 personas las que votaron al 1-1. Al eh, Al final que 18 personas voten que el Valencia no gana son muchas, ¿eh? Eso habla un poco de cómo está el equipo y habla de que, de que la gente no cree que el Valencia pueda ganar partidos. <clears throat> Ahora, yo mm, estaba encomendando comentando antes a micro tancat así en Cristóbal y no recuerdo con... Roberto. En, Roberto, que ¿vale? la mire que ha en Cristóbal. Sí, sí, vale, perdona. Eh, yo ahí estaba mezclando mezclando una mona, mm, mm, este matí pues, tal también. has quemado que el pito rumbo tijo, o que me diga, ¿vale? Pero ya que conforme ha pasado el día, pues yo por lo menos, ¿eh? Yo cada uno veo de una manera... me voy viniendo arriba y arribar el dicho a de 8 de y estic pensant, com Pepito de Museros, que l'anem a guanyar a a les Palmes, perquè jo me propose cada dia ser aixina, però no per al futbol, sinó per a, eh, per a tot. Jo tracte de ser sempre eh, positiu. Jo recorde farà, no sé, dos setmanes, tres, no sé exactament, ¿vale? escriure una opinió, una contra en el diari i dir no vaig a pegar molt perquè veig la situació tan potencialment delicada que lo que cal o lo que el l'equip és cariño. Mm, me van caure crítiques justificades perquè jo no sóc ningú per dir-li a Cristóbal el que té que fer quan va a Mestalla. Però bueno, jo eh, diguem-ne que assumia la possibilitat de les crítiques i ho vaig fer i mm, lamentablement el test me dona la raó. <clears throat> jo crec que si públic i premsa apretem, rebentem l'equip. Si apretem, si apretem i Gijón fa un pal un minut 10 s'acobarden eh jo els veig acobardats ojo lo greu que està dient Carlos Bosch jo, eh? jo te dic lo que veig el diumenge, no, no, és la teva opinió ja que respecta la lo que veig el diumenge lo que veig ahir ara també veig coses bones per exemple mm, futbolistes que han donat un pas endavant altres no però jo veig a Negredo vale que venimos de muy abajo y en el país de los ciegos el tuerto es el rey, pero el negro fa el partit més complet des de que sí. está el Valencia. Sí. Y en el minuto 93 aguantas 90 minutos. Ojo, que, ojo si Neville acaba recuperando a Negredo, habría que fer una escolteta mesa en uno. pero bueno, ese es otro debate, que ya volvemos hacia arriba. Yo veig a Paco Alcácer que ha donat un pas endavant. Jo veig a futbolistes que volen, però a vegades s'acobarden perquè eh, eh, eh, els últims partits els, els han empatat els tres últims partits, Vallecas, Las Palmas, Mestalla i el, els empates a última hora i el dia de Las Palmas, que volen que no saben com, ara mm, algun dia li s'ha de acabar la excusa, la paraula excusa la utilizo jo, el colchón, eh, el matalap el, el paraigües llámalo como quieras de Nuno a Neville sí, eh, cada dia està més prop de que li s'acabe sí, Pero claro, es que lo último que van a poner la semana passada... Mira, el Sevilla tingut que recom recomposar o intentar... A començar de zero en 10 lesionats, eh? 10 lesionats. A començar de zero una preparació física lamentable, jo crec que això se pot dir des de la informació, no? absolutamente a la, semana de arriba nivel nivel a especial dir, la ràdio. Sí, que no es una opinión mía Es una, mm Porque diguem-ne que informació, perquè jo, dades. a mi arriba que yo no estoy en Dades Yo no sé si Barragán Está en forma o no, De Això ho dic que hay un preparado físico bueno, vale. ha ah, tenido que recomposar un equipo no trabajado en lo táctico. Mm, estamos de acuerdo, ¿no? Pablo Leiva muy evidente en el ataque y que se sostenía por Otamendi en defensa simplificando. Y ahora en que tiene que comenzar de cero en en el poder inter del vestidor. Recordé si fue una semana o fue una miqueta mes que yo día? ¿te recordes Manolo, ojo la rueda de prensa de Negredo que a parla de capitán, eh? Te recordes? Correcto. Ojo la rueda de prensa de Negredo que a parla de Capitán Negredo. El dimarts passat. te t'assegure que no sabía res. Sí o hagués avui ho publicado publicat antes que, <laughs> que no... Vull però Encara que fareu els primero en Twitter que ho posareu. Sí, però fa, fa olor, dic, este está està antes y de capitán. Lo que no dio Parejo en rueda de prensa. Yo soy parejista, ho un Negredo, y también ha que cambiar es poder insertar del vestidor porque si es que me el carro son estos vull es que el equipo empieza muy de cero, no todo le va a valer a Neville perquè arribarà un momento que dirà, tío, ya està de, empezar de cero que me va a escaparrar pero no dir una barbaridad pero bueno, yo al cap de la fixo de la teoría de Pablo Leiva si te puede estar 10 partido se guanyar el que Jo porto pues ara, dos... ara quan li guanyem 0-3 i a 0 pues ja està tot arreglat jo sí, sempre. abans del partit de l'Eport la nit anterior eh, vas passar mal la nit perquè m'hagués parat mal el sopar però t'ho juro que cada dia que me despertava tenia el mal son de que el València estava en, en descens i pensava, a veure, estem a diumenge no, si xuen avui en Coruña guanyem de veure o sigui, ja tinc i la sensació que la vas tindre en 2008 una nit en la que el València de Koeman va perdre en Sant Mamés per 5 a 1, crec que va ser. Uf. El dia que se carreguen en Koeman. Val, pues, I sa nit jo dic... Als 4 dies de guanyar la Copa. Exacte, i per favor, que el que vinga li aplique sentit comú i mm. guanyem 4 partits i salvem, que és el que va fer Boró. O sigui, però jo sa nit me cost... crec que no vas dormir, pensant en conseqüències sentimentals, perquè jo sóc del València i no m'amague, i també professionals, perquè també dius, estem vivint del, del València, i un equip en segona divisió pues, és, un, és un drama autèntic per a la professió periodística de València. Val el, dissabte per la nit jo tenia aquesta sensació i resulta que me vaig despertar i dic, hosti, si no han jugat encara, tal. Ahir <laughs> acaba... L'únic va ser el despertar, eh? Sí, acaba el partit d'ahir i dius... Descansar. És eh. que és la, la, no ha sigut el pitjor del malson, perquè el València no ha palmat, va ser el miracle que cantàvem a Montal quan marca Negredo, Pero es que si empate en Riazor que el empate o siga Al ser demanda judicial super Superdeporte que me copia, No el titular, eh? <laughs> La portada de Super 8 tengo te lectures, eh? A banda de, de que ah. el cliente pagar una, una demanda a montar Montal, la foto... <laughs> Sí, sí, la foto. Sí, sí, sí. Perquè Neville està jo... somrient, no? Una miqueta sí, està somrient. Sí. Està... Jo vull parlar... L'altre fa, fa cara que digui, no te rigues, tio. Que <laughs> no. yo Jo vull parar precisament... Però ara entrem allà. En part, en part d'eixa foto, però... I, acaba, Manolo. I m'acaba de calmar, de veres, o sigui, m'ha llevat molt de pes damunt escoltar a Ferrando i a, i a Fernando, uh -huh. a mhm. César Ferrando i a Fernando. La cabina de crisi que hem fet així. Perquè aquests dos tios saben de futbol un, un rato i damunt han viscut el futbol des del camp, des de les banquetes, en el cas de Ferrando, i m'han donat molta tranquil·litat vull dir, el València reviscó ara en qualsevol moment, podia haver sigut ahir no va ser, possiblement siga dijous és un partit que anímicament te pot enfonsar, però més encara ho dubte però te pot reviscolar, no? I si li guanyes a la Palma, li guanyes a l'Esporti. Jo, jo sempre estic amb tu, jo crec que al València li fa falta un resultat Clar. i de puntos de inflexión está escrita la historia, eh? sí. Y i pot ser el Es dos eh, avui César, Fernández Fernández del partit de Las Palmas como un de inflexión. gol o punto psicológico no, no sé si a veu per malament no sé si el de Coruña también pot ser vull dir, eh? Mm, Carlos... dubte que el de Coruña no, no, no, no, no, que el, i te dirà després este, per què Pero el de inflexión no te que ser que ha fet un bon partit és un chute xute no, no, no, no, no, no, és un xute anímic eh, sí, sí. Y el xute anímic no te que ser quan parla de punt d'inflexió parla de xute anímic sí, perdona Pablo Yo <clears throat> sí que es cierto, el otro día antes del partido de Las Palmas, al mediodía, en, yo en el Murciélago comentaba que no veía al equipo capaz de ganar a Las Palmas. Y el día de Riazor tenía la misma sensación antes del partido. Tenía la sensación de que el equipo no le veía capaz de ganar al Deportivo de la Coruña, porque creo que el deporte tiene unos automatismos que el Valencia aún no tiene creados. Pero no me voy a quedar con lo malo y voy a coger un poco con lo que ha dicho Carlos de que se queda con lo positivo. Y en especial el caso de Negredo. Yo creo que ha cambiado tanto la situación que ya no veo el Negredo de Bilbao o el Negredo eh, de Madrid. Para que nos entendamos, el Negredo de Bilbao falla el gol que falla. Porque le pesaba el culo. Sí. Y el, ayer la falla, pero llega en carrera. Ayer, ayer se emborracha de balón cuando remata. Pero ya es demasiado cuerpo. Pero ya es otro fallo, completamente distinto. Otro, tipo Es otro tipo de fallo que el aficionado, aunque se enfade, porque en el momento en que falla se puede enfadar, pero lo puede llegar a entender que es un disparo a la cepa del palo, un disparo a esa parte, y yo entiendo... y, de, hecho te hace el 89 El gol. Entonces, a lo que voy es, en el Valencia han cambiado, cosas, hay cosas que han cambiado, pero sí que hay una cosa que me parece muy preocupante, y es la rueda de prensa de Neville ayer. vas. Dotsi y Micha, yo ves dos discursos y los dos están precisamente en la portada de Wii de Super... La foto, no, sé quién va a ser el fotógrafo que pues pasar ah, eh, Nacho, no? Nacho. mm. pues, chapó perquè jo crec lo que vinc mantenint des de nit, que és que jo veig des d'ahir dos discursos en el València, estan reflectits en la portada d'avui de Superdeporte, 12 i mitja. Fem una pausa per a la publi. Tornem a sentir l'última tanda de whatsapps, ja sabeu, en el 6... Pepito ahí otra vez, ¿no? No sé si haurà tocat Pepito de Museros o no, però en el 627980336 estem preguntant si teniu dubtes en que l'equip mantinga la categoria. Anem a la pausa, tornem, sentim els whatsapps i des de la, partint des de la portada de Super anem a entrar en els dos discursos que per a mi jo vaig percebre ahir i un d'ells és el que me dona a mi el atisbe de llum per a no afonar-me definitivament perquè per assegure que estic molt tocat, molt agollonat i molt fotut 12 i mitja, fem una pausa i tornem Los dinosaurios invaden la ciudad. Levante el mercantil valenciano lanza una colección de 15 muñecos articulados de gran tamaño, con las reproducciones de los dinosaurios más espectaculares. Brachiosaurios, Triceratops, y guanodón. monstruosamente divertidos. Primera entrega, El Tiranosaurios Rex. El domingo 31 de enero, por solo 5,95, al comprar el diario Levante el mercantil valenciano. Están llegando. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En Talleres Taxco, Polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Vanga, solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Les semifinals de la Copa a un gol en la 97.7 Radio. Ràdio. Dijous, des de les 8 i mitja, el València busca un gol que l'obriga el camí a les semifinals després de l'empat a 1 de la nada. A les 9 i a l'estadi Gran Canària, Unió Deportiva Las Palmas, València. Viu la tornada dels quarts de final del torneig del CAO amb la narració en valencià de Manolo Montaldi i Salva Folgado. Busquem les semifinals de Copa a Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Ja ho sabeu, 12 i 34, 6, 298, 0, 3, 3, 6, a banda de que toque Pepito de Museros, <laughs> les opinions. En el dia d'avui, a la pregunta, si teniu dubtes en que l'equip mantinga la categoria, la segona, la segona tanda dels whatsapps que hem seleccionat és esta. Eh, Fran de Milata, què tal? Eh, mira, jo a la pregunta que, que mandas pienso que el Valencia va a tener bastante mal el tema de mantener la categoría. No creo que. Vamos, espero que no descienda, pero pienso por otra parte que puede descender como aquel Villarreal, cuando, como el Villarreal hace, si no me equivoco, tres temporadas cuando descendió también era una cosa impensable, era una cosa impensable en la última jornada, gol de Tamudo del Rayo Vallecano, eh, Vallecano y el Atlético Madrid Madrid sentenció al Villarreal, o sea que es una cosa que puede pasar y que está, de hecho, el Valencia eh, ya tocó fondo, pero el problema es que ahora sigue bajando y nada, pues es un proyecto que lo veo que está fracasando estrepitosamente ya que ya que se han fichado jugadores eh, por mucho dinero como si fuesen estrellas y luego resulta son jugadores incluso sin ánimo de ofender a nadie mediocres, muy mediocres y que tampoco veo que el equipo tenga alma de querer luchar para nada, o sea, el equipo solo están para poner la mano y ya está, de ahí a cobrar al fin de mes y punto, y yo creo que vamos, la racha va a ser negativa, eh, va a ser es pues un desastre, la verdad. Que es impensable, la verdad. Que como aficionado valencia es una vergüenza. Y aparte, una vergüenza es una pena. Más que vergüenza, ya es una pena ver el Valencia, sí, porque la verdad, un equipo sin alma, no sé, es una cosa que, nunca me lo esperaría. Pero vamos, esperemos que no descendamos y por lo menos podamos mantener la categoría. Y si no, pues. Pero bueno, pienso que sí que hay bastantes probabilidades de que si siga así la cosa, desciendo. Buenas noches, eh, Manolo Montal, de aquí de Liria, Antonio Hermillana. Hombre, dudas en que mantengamos la categoría no creo, pero vamos, mayor ridículo que el que estamos haciendo últimamente en el fútbol, no, no lo veo yo que podamos solucionarlo con este entrenador. Ganas le pone, pero no se le ve ni, ni buenas intenciones en el juego ni nada de eso. Hola, muy buenas noches, Manolo y compañía. Pues jo, a la pregunta que esteu fent aquesta nit, dic que estic total i absolutament acollonat perquè és que aquest equip no li guanya a ningú no li guanyes a les Palmes, no li guanyes al Rayo no li guanyes a ningú. És que dona igual que te diga el Rayo, les Palmes, per, per parlar-te d'equipos de meitat taula per baix, és que me dona por de l'1 al 20 de la classificació. Per què? Perquè el València no juga res. Són tots una banda de juvenils i bueno, que tinc molta porxa. Ho deixem així perquè puc estar criticant-los tot l'any. Au, ah, bona nit. No molt tant, des de l'Alcúdia Crespins, València. La pregunta, només en la castanya d'equipo que tinguem, baixaríem. Però esta afició és una afició de 10, que plena els diumenges més talla jugant com juga l'equip. Aguantarem la categoria i jo penso que quedarem del 10 per a dalt, amb un valencià. Hola, el meu nom és Gustavo i participe des de Benimodo que si tenim dubtes, i tant que tenim dubtes, tenim dubtes de que, de que puguem mantindre-nos en primera divisió, tenim, tenim dubtes de que en la Copa puguem quedar fora esta setmana, esta mateixa setmana. Tenim dubtes de que el Ràpid de Viena es pugui eliminar de la, de la UEFA. El València el que menys necessita en aquests moments és un entrenador sense experiència, com va dir un oient la setmana passada amb la RR. El que necessita el València és un entrenador que faça jugar els jugadors eh, en els jocs que saben i com saben. El, que, el València el que necessita és Aboro, un entrenador que sap eh, estar a la banqueta i amb experiència. Gràcies. Hola, bona nit Manolo, des d'Anglaterra. Eh, per supost que mirem el descens. O sigui, eh, què, què tenim que fer? Mirar cap a dalt? Si cada volta estem més lluny? L'equip no, no sap ni el que juga ni, ni, ni, ni on estan. Pareix que estiguen en una, una canxa de bàsquet en més d'un camp de futbol. O sigui, l'altre dia, eh, ahir vaig veure el partit en Brighton, perquè visc a Anglaterra, i celebrava el gol i quan, eh, quan m'assente dic, hòstia, però és que, que, que estic celebrant el gol de l'empat eh, trobo que en el club hi ha gent que ha, que ha oblidat el que és el club. O sea, començant per Peter Lim, perquè no crec que este tio amasse la fortuna que té i després vinga al València i quan una empresa va bé, se nota que és l'estructura. Però bueno, ell sabrà, no? I, i el sentiment de tots a, a jugar en ell, a veure què passa. Bueno, moltes, moltes felicitats pel programa Manolo i companyia. Hola, buenas noches. Soy Diego Deña. Eh, yo lo más seguro, eh, creo que lo más seguro es que bajemos, porque con lo que estamos jugando no estamos demostrando nada y cada vez va jugando peor el equipo y no y tiramos poco a portería, por lo más seguro es que bajemos. Yo creo que mantienen la categoría, pero para el la a la Indecuma, a la Copa y a la Liga Res. 12 de noviembre. Pues vaig a llevar la tele, que estoy més pendent del Lorca Femenins que del València. Home, no, de, de, de mirar-te ja, a, mirar a tu. Ja, no, sí, anem, a, així venim a parlar del del València. Hem, heu sentit, en el 627 98 mira, esta volta no toca Pepito de Musero, se eh? ve com ha tocat en la primera tanda, no ha tocat en la segona. Bé, eh, Carlos parlava... I de, de la... bombero, <laughs> també, L'espera ja totes les setmanes, també sí, t'ho sí, dic. Sí, eh? vas eh? enviar-lo totes les setmanes. <laughs> Eh, eh, <laughs> Um, de la portada de Super. a partir de la portada de Super... Tú dices que tenía que ver ese Yo yo mí a una frase intolerable del entrenador que es, aún no estamos preparados para ganar. A lo mejor aún no estamos preparados para ganar. Me parece una frase de un tío que es un chiquete en un quimicefa que va más a fer experiments... más sincer, no ser, eh? de Yo Eh? eh, yo que es que no sale la presión no sale la presión de lo que te entre más que, ir. que, algo de a, la, a la tribuna al, a la llotja i ensenyar-li les lligues i les copes i jo, dir que això és el València. Manolo, jo avui he titulat la meva contracrònica uh mhm. -huh. Mm, Gary Neville ja sap que això no va de broma i ho, dit, i ho fico en tota la intenció perquè a mi em fa l'efecte ahir que com diguem en el meu poble ja sentit com bufa el bou jo quan era jovenet ja sentit com bufa el bou sí, jo quan era jovenet agarrava la Vespino i se n'anàvem a Museros allà vaig, vaig conèixer a Pepito a Pepito no? Però jo, jo sabia jo, que tu el coneixies d'algú <laughs> jo, jo he anat al bou amb Museros al Puig, a Puçol bueno, nos agradaba, Jonathan, en la Vespiret, ¿vale? Y yo era de, de estos tontos que yo... Boguret, rodat, Boguret. Jo, jo, he, jo he rodat bous, poquets, però jo els rodat, quan era chove, no? Uh -huh. I quan el bou te bufa al costat, alerta, eh? Sí, sí, sí. Alerta, eh? que això, això és un altre món, eh? Això és un altre món. Altra Respirar el bou ahí, això és un altre món. sensació, no? Sí, sí, efectivament. Entonces, entonces quan te respira al costat, ja no te tornes a rimar, que és el que me passa a mi i jo crec que a, a, a Garín de Vila ahir li bufa el bou al costat t'assegure que, que te t'acollons acollonat perquè jo en la roda de premsa el va sentir matisar molt no digáis que jo estic sí, content no digáis, no. estava mm. assustat perquè ens estava deixant entrevore que un segon antes de que Negredo marcar el gol per primera vegada havia vist la falla real això de que no sentia la pressió no, ahir la va sentir ahir antes de que marcara Negredo i això va sentir la pressió la va sentir de veritat i, I tant, la roda de premsa de fica el fren sí, bueno, no. això és la meva interpretació això és la meva interpretació jo entenc el que t'ho vull dir pues jo, dic jo, que... jo crec que n'hi ha, i acabo seguida, n'hi ha crítiques futbolístiques que feia Neville uh mhm. -huh. encara que per a mi és l'últim culpable el primer és Nuno, després Mendes i després Peter Lim i després si vols els jugadors i este és l'últim té part de culpa, eh? cuidado, mhm. és l'entrenador eh? però n'hi han algunes coses futbolístiques. Parejo fa un mes era el primero que recibia el balón del defensa, y ahora le hemos puesto dos morlancos o sucedáneos de morlanco por detrás y le decimos vaya usted para adelante es un mm. volantazo ¿no? es un volantazo creo que también él se ha escondido un poco opinión mía ¿eh? bueno eso, eh, si se ha escondido parejo un poco mm, podemos hablar con Pepito de Museros que yo no estoy de acuerdo de eso pero yo, yo le veo al entrenador dar un volantazo. Y yo veo a Parejo hacer partidos malos y bueno, pero esconderse nunca. pues yo creo que se ha escondido bastante. Yo creo que el, día, el día del Rayo, el día del Rayo tenía dos llenas cada vez que le daban la pelota. El día del Rayo, la primera parte de Parejo, y yo soy parejista, es intolerable. Pero de ahí a decir que Parejo s'amaga, Quiere que es el futbolista que me me s'amaga pel seu Cuando cuando el club hemos conseguís la única entrevista que hemos conseguido a esta radio eh, eh, esta en Wine, que es la de Parejo. Hmm. Parejo, es que Parejo, tiene una, Parejo, tiene una, manera de ser, ahí te demuestra que, que no se Pues el yo yo, te voy a dar un dato para que veas que eh, sí que se esconde. ...digo, yo tengo una manera de jugar. ...yo hmm. sé que la mejor manera de jugar a volte se a la gradería... Hmm. ...pero no la vas a cambiar... El tío que se amaga, diu, a mí me xiulen dos voltes para conduir la pilota, claro. la dona és ...y i otra cosa, y los dos últimos goles del Valencia han sido dos jugadas de Dani Parejo. Yo, para que... Dos asistencias. Yo, es una sensación que tengo, y, revisando un poco los partidos de Parejo de su carrera, hay uno que me llama bastante la atención, que era titular indiscutible, no tenía molestia alguna, y el partido en el que el Getafe se está jugando la vida, Real Sociedad Getafe, el entrenador le sienta. Se está jugando el descenso el Getafe. la sensación es que Parejo no està per la causa. Era encara un xiquet. Che, che, Pablo, tú eres poc animal. Que no és animal. És cert, és cert, és l'última jornada. Claro, que no és animal. Sí. Eh, el que ya lo el, primer, el, ya lo primer, sé. primer, primer que era Mitchell. Pero, a ver, una cosa es que Michel no lo ponga. porque lo ve asustado. Y otra cosa es que Parejo diga, Michel, no me pongas. No, no, no, no, no digo eso. no, no, no, no, no, digo que él dijera, no me pongas. Digo que Michel considera que se puede asustar en, una, en ese contexto. Lo estás insinuando. digo que Michel le sienta porque puede ver que se asusta. No digo que él diga siéntame. Vas a, hacer, una elipsis en el tiempo que no se pero acaba. El parejo del Getafe te molpoca poca el parejo del Valencia igual que el Alcácer del Getafe, que se está ya, es que el Alcácer del Valencia. yo creo que ha evolucionado bastante más Paco Alcácer desde aquel entonces que, que parejo. Y yo y yo yo digo, dos discursos, veis el del entrenador, Happy Flower, eh, me ha gustado... Perdona, pero tú ahí vas poner un, discurso Happy Flower Absolutamente. y ferem un muntatge jo, en, la música, el día que, en la música de los mundos en que més susto tenia ahir ferem un muntatge en la música de los mundos de Yupi perquè diu tres o quatre frases de estoy contento con la altitud este es el camino si nos ponemos 0-2 nadie se hubiera quejado si le ganamos 3-1 a, la, a las palmas això són los mundos de Yupi este equip és, sí. Eh, este equip es pitjor que el de Nuno no ha guanyat en Lliga i este a 5 punts del descens i és la punyetera i crua realitat però sí ni ha una cosa i la vas dir ahir i la torna a dir avui que a mi me fa veure una tisbe d'esperança la cara dels futbolistes quan abandonen el terreny de joc exceptuant crec que és eh, Abdenur que s'abraça i somriu amb l'entrenador eh, i tampoc li ho tira encara eh? però en altra circumstància i tu saps Carlos, i Vicent ho sap i Pablo sap que hem vist ja molt de futbol quan un equip en l'aigua al coll empata en el minut 93 en l'última jugada això lo menys mal acabat en una pinya en el centre del camp tots abraçant-se i ahir la cara dels futbolistes quan se'n van del terreny de joc és la cara d'un equip que ha perdut 5 a 0 és la cara d'un equip que sap que no poden continuar per aquesta línia que ahir tornaren a fer un paperot i això és el clavo ardiendo al que jo m'agarre per a pensar que alguns ja estan de veritat començant a sentir el ferro que no sé si això es bloquejarà més o menys però el vore que ahir i s'equip empaten el minut 92-50 i en lloc de vindre's amunt i d'abraçar-se i de vinga al vest i l'abraç se'n van amb el cap gatxo i cara de, po de pomes al vestidor a mi és el que me fa ser més optimista de tot el que passa ahir el que passa en els 90 minuts crec que no és notícia perquè és el que hem vingut parlant en els últims 3 mesos. De fet, en, el flash interview a Negredo i després eh, eh, André Gómez, no, que diu eufòria no, perquè algun periodista li pregunta... Que per que... això veig dos discursos, perquè un és el de l'entrenador i l'altre és el de Negredo que diu així encara queda molt per fer i per treballar i el d'André Gómez quan li diu bueno, l'eufòria per l'empat <laughs> diu, diu, diu eufòria? Eufòria de què? Sí, sí, no, està clar que els jugadors són conscients de que no els està res també és de veres que eh, en la part, eh, per exemple, que Negredo acaba el partit físicament millor no? que, que en etapa anterior és evident, de fet la rematada la de Fernegredo i, i el, vota mig metre més que els centres del Depor eh, la centrada de Parejo per a mi és extraordinària o sigui, total ventatge pel davant trauret esa entrada, esa folla seca, està mm, estalabas de poques futbolistas es que en la Liga Española. Parejo ayer hace un buen partido. Claro, y la entrada de Bacali, per ejemplo, que és un jugador que... Pasan ser... coses. Sí, son... eh, a Gallà el rehabilita, o sigui, el Gallà que està ofegat, perquè Gallà físicament en guany està el xaval ofegat, resulta que és Bacali i en els últims 20 minuts Gallà és millor que en els primers 70 perquè té algú en què associar-se. Per tant, jo crec que si negarin... Hi ha un vídeo que avui, no sé si l'heu vist el dia després, en el qual no eh, eh, quan va la, primer li cau una bronca important a Bezo per no estar preparat en el xandall per aixir quan se lesiona Barragán eh, li diu una volta va donat pressa i a la segona eh, l'agarra el bou ja diu la famosa paraula eh, fucking Fucker. que l'utilitza molt i després eh, a les dues primeres voltes que eh, Bacali agarra la pilota li diu així com sempre tu, eh? o sigui, tu agarra la pilota i en quant te la tiques no? individual i xuatela -hmm. val? perquè ell veu que és l'únic que li pot donar desborde. És que damunt està tenint, tan, està tenint mala fortuna Gary Neville, eh? O sigui, sea, vull dir, ell tria un capità que és eh, Alcácer i se dia se li lesiona per un mes. Es que, es que, es que molt lo que le está pasando a Garineville de Eh? Se dice fuera Cancelo Para que te y si se lesiona la lateral Reserva Enzo Pérez en el plan prever este de conservar futbolistas y tal <laughs> y resulta que Cuando reaparece Enzo Pérez el a lesionar. El plan prever a plan prever. El plan prever, el plan prever. Eh, eh, eh, ese plan prever que está muy bien definido per Pérez Porque explica muy bien Es una de las hipotecas que en cap penalicen Totalmente, de lo que va hacer uno. hay un futbolista. Y que no se pense la gente que yo estoy diciendo per disculpar a, a Neville perquè jo de Neville puc criticar el que, lo que jo crec que puc criticar, però hem de dir-li a la gent què passa. El plan prever el fa perquè diu o els recupera tots o els tinc tota la temporada. Tota la temporada. A, a, a, en, en el dipòsit a mitges. Però, Carlos, hay, hi, y hay un futbolista diferencial que todavía que ya está llegando, que es Feguli. Pero cómo estará Feguli ahora? ¿Quién está No lo sé en qué estado físico. pero es que, del todo. Es que eh, en, en el drama de temporada que llevaba el Valencia eh, era de lo mejor. Antes estaba en en el diario. Pascu, César y yo, y yo Feguli ahora para Neville es Figo. No, no, no, no. És, el, sí, sí, sí. poquets no futbolistes... No és descabellat. Dels poquets futbolistes que si ve un rival i se tanca amb Mestalla, que últimament els rivals ven a buscar-nos. Sí, sí, sí. Però de parat, que pot regatejar. Perquè... eh, y que en la de contra, parat, eh? que en la contra que en la contra Cuando arranca Le puede un metro al defensa. Totalmente. Pero, parat eh, son Bacali y Feguli. Eh. y de hecho, cuando se juntan Cancelo y Feguli, cuando se juntan Cancelo y Feguli la misma banda, el Valencia carbura de otra manera. Y a mí ese Valencia me gusta. Mira, has una otra. Y ahí se le lesiona el lateral red, que se trenca el nas, y Latre per moleste musculas Estaba fuera de la convocatoria a decir Es que tampoco te fortuna el deber. O el entrenador mira Pero mires, no te fortuna. Es que no, te te fortuna en momentos l'entrenador... entrenador ja alguna... té que tindre una idea molt més definida. Ja la, sí, sí, sí. L'entrenador, la idea, jo puc assegurar que ja la té. La idea de l'entrenador 2 i 50 me la va dir Carlos Bosch després de l'última pausa de la públic, que jo estic esperant-la perquè jo encara no sé quin és, i ell, que ha consultat en Pepito de Museros, sap quina és la idea de l'entrenador. Vinga, 12 i 50, última pausa i tornem per a tancar. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia, en Valencia Ciudad, Paterna o Pista de Silla. Elige el más cercano. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio post Venta Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Les semifinals de la Copa a un gol en la 97.7 Radio. Dijous, des de les 8 i mitja, el València busca un gol que l'obriga el camí a les semifinals després de l'empat a 1 de la nada. A les 9 i a l'estadi Gran Canària, Unió Deportiva Las Palmas, València. Viu la tornada dels quarts de final del torneig del CAO amb la narració en valencià de Manolo Montal i Salva Folgado. Busquem les semifinals de Copa a Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 52, en esta pausa ha sonat el mòbil de Carlos Bosch i ara Pepito de Museros per a <laughs> comentar-li... Veure, Quines... jo, jo havia demanat una cançó, però Arturo Quines... passa de mi avui. Sí, M'ho sí, fica sí, Pepito, sí, no passa sí, res. Sí, sí, sí, no passa sí, nada, Arturo, com havia ganat, te perdono, va. va. Eh, La idea del entrenador, Carlos Bosch. No, la idea de l'entrenador... Perquè eh, jo no la sé, vale, ni, ni, podem, ni, ni sí. la tisbe tan sols. Jo, jo crec que eh, Neville ja ha fet un diagnòstic de lo que li passa a l'equip. Jo diré que mm, mm ha tardat massa en fer el diagnòstic. Jo crec que... Vaig a dir un nom, eh? Un nom. Jo mm, l'altre dia vaig dir en la tele jo haguera portat un entrenador, jo, Carlos Bosch, un cirujano de urgència i que és una metàfora que val, ¿vale? i a millor dic que és Juan, Juan de Ramos. ¿vale? Eh? Juan, per exemple. I Juan de Ramos el diagnòstic el fa una setmana. El que va fer Valverde, quan vingués. En una setmana. Sí. En una setmana, ¿vale? Ara ja el seu diagnòstic és jugar en doble pivot per davant de la defensa, que estos quatre defenses juguen sempre, vull dir, ja s'ha donat compte que el primer és que no te marquen gol. Bueno, és el preu a pagar de que Peter Lim porta un entrenador novato. Qualsevol entrenador que duga partits sap que el primer és no encaixar gol. De fet, si tu ahir tens dos, o sea, que és, és expressiu, morlancos per davant de la defensa, el Luis Alberto dice no fa de l'outrup quan li pega el passe a Lucas Pérez i en l'últim minut guanya 0, tio. Però és que contes que eixir tu d'ahí baix. Que, qué, qué que vols tú? tu, ahí a lo que? Vamos, no, no sé queremos ir al Celta de Vigo ahora, no, olvídate, el Celta de Vigo está 10 kilómetros o, eh, o el Rayo Vallecano en automatismos, que és un equip molt fet que fa gom, que s'estira i se... Vale? Està, nosaltres tenim que anar a, a, a lo més pràctic. Jo crec que l'entrenador ja s'ha donat compte d'això, va jugar en doble pivot, pense que a poc que recupere Enzo Pérez ficarà a Enzo Pérez i té molt clar que la defensa que van voler ir és la que va jugar. Bueno, mm, ha fet algunes coses sabent que no estava mm, que no era bo per al present però invertim per a el, diguem el futur de l'equip immediat i és el, el, el cas de Negredo si Negredo ahir aguanta 90 minuts és, és greu el que estem dient però és real és perquè antes li ha donat minuts que no se mereixia però Negredo té molt de xassis mm, estava pesada de quilos, però té molt de xassis, és eh, un poc de baraja, que era molt dièsel, se'n recordeu? Per cert, igual que... Ja que... I, I necessitava per uns cert. minuts que al millor era, estava tirant-los a la basura, pa, estava invertint, perquè I... això és el que, i, això és lo que ha rebut eh, Neville, igual no que tracta dic, de justificar, intenta a, explicar. Eh? Igual que dic A, dic B. Ens havia arribat fa no massa dies una informació eh, d'un possible sobrepès de Negredo. Consultades fonts, puc assegurar que està perfecte de pes. Mm, mm val, per exemple, Negredo ten, ne, eh, l'entrenador tenia la intenció de que el seu equip pressionara, però és que es va donar compte, no sé si a saltar que el seu equip no tenia prou gasolina per a pressionar. Eix equip no té gasolina per a pressionar, perquè el, el València fa 20, 25, 30 minuts diguem-ne bons acceptables contra les Palmes. En aquests 20 minuts, ai, disculpa, pensava que deies ahir, el, el València ahir fa 20 minuts, Carlos, i, ni la posició... també, ell també sí, sí. fa. La posició que jo digui, i aquesta posició dura 3 minuts. El València li pega un rondo al Depor de 3 minuts, però no és en camp propi, sinó en camp contrari, sí, rondant la porteria, forçant corners. És de sí, o sigui, sí, però... això, si pots sostindre-lo durant 90 minuts, no, però 80... No, i me dona igual. És import... Tu a vegades tens que tindre les dues versions i quan jo no tinc el valor, saber defendre. Claro. saber de frente otra cosa, eh, Carlos... saber Que mm. El rival se tira un pétimo, fue gol, tío. Que un gol en una facilidad que es un escándalo, hombre. Eh, Jai Fuego hace no tanto, yo con la clave, dijo que, que el equipo hay momentos en los que no está para presionar porque tú cuando estás a tope, cuando tu cabeza eh, de, de ánimo y de confianza lo da todo, Tú vas a todas, tú vas a todos los balones y vas seguro de que lo coges. La presión tiene que ser muy colectiva y tenemos que estar todos muy seguros de que le sacamos rendimiento. es verdad. Y hay un momento que dice, pero cuando tenemos dudas, a veces lo mejor es no ir a la presión. Y yo lo veo totalmente lógico. Si es que al final, si, si tú no estás preparado para presionar. Muy bien, Pablo, muy bien. Pero, pero ¿ves cómo ahí es algo achacable al entrenador novato? Porque un entrenador que tiene Dígame el culo pelado Ya sabes que no puedo... decirle al de equipo que presione el primer día... Y aguanta, Guaña dos partidos... Fes dos partidos a cero y, intenté... Pero es que... No, el discurso, yo el discurso que has dado lo suscribo línea por línea. Si es que al final eh, considero que, que el equipo... Eh, el entrenador ha pecado de novato, hay momentos en los que incluso, si no recuerdo mal, el día del Madrid, cuando expulsan, eh, él dice, me he girado un poco para conversar de qué hacíamos en ese momento, y es como diciendo... a veces es demasiado sincero. Sí, un, entrenador que lleva 200 partidos en primera no se gira para... ver... en el momento de la expulsión del Real Madrid. Se gira, y no pero no lo dice. Claro. Se giran todos. Sí, no, no. Todos ah, consultan porque pasa los tíos, luego hará caso, ¿no? Pero... Claro, <laughs> pero, pero es como que, que estaba él mismo a dando las muestras de que era un becario. No, y, y o un comentarista. Sí. A veces, tío, es la tele te queda bien, pero no. no <laughs> Yo día la semana pasada así no ha práctico. practic. O sea, Gary Neville no ha sigut pràctic. Pero és novato. Ha eh, ha un parque Gary Nobel. Ah, eh, en Cano tenía claro. el diseño de la casa y ya estaba, ya estaba el parque Ahora bien, es el menos culpable. sí, Pero que podía a, mi, modo le suma ja resultats, sempre totalmente, a ti. Totalment. Tanques a l'equip i en la carita que tens en, enmig de cap a davant marques gols. Sí. Pere, l'altre dia em va dir, va, vas parlar en Braulio per una cosa que no té res que veure i, i, i, i comentant el tema és que, mira, Valverde quan llega tiene muy claro que no puede estresar a los futbolistas con sobredosis de datos y de ideas. A cada uno le dio dos, tres ideas claritas, cortitas y al pie. Y se va a en el Sadar. Ya está, pero oye, cortitas y al pie, tú lo vas a hacer en dos semanas lo que se fan en un año. Y este, y este van iPads. Es una buena idea, pero eh, estás... sobreestressant de datos al futbolista. Ho Dos cositas i al pie. Ho deixem així que tenim que, ta que tancar. Agraïm, com sempre, a Cristòbal i a Roberto que avui ha vingut a visitar-nos. Pablo Leva, moltes gràcies. Hasta otra. Sempre TV de debat 3 més quart, Murciélago Levante Televisió, d'acord? Ahí està, i Carlos Bosch també, crec. També està la Pepito. Ale, amb un Carlos, Pepito, amb un Pepito. Carlos, gràcies també. Au. I, i tip de pas, superdeportes. Senyors, ho deixem així demà. Recordeu, 8 i mitja, el bàsquet Limós, València, bàsquet 11 i mitja. Tornem així, en Esports 97 nit. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. A mí me pasa lo mismo, duerme ya. Oh,